Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo. Šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda radę su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas, džiaukitės draugė su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų, ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, koliai suranda. Radusi, ji susivadina draugės bei kaiminės ir sako, džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui. Tėve atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susijėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti – Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kuri ėdė keulės, tačiau nie to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu, Tėve nusidėjau dangui ir tau, nesuvertas vadintis tavo sūnumi, primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangui ir tau nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės. Juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sunus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinės prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė. Sugryžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jos veiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nie karto nesidavęs, nie ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjoviai nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado.